บุ๊กทูหกสิบหกเชสต์อินเชสเดสตสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง svojilni z a ม m k i อ n a ผม ของผมยั s moj ผมหากุญแจของผมไม่พบเนนไนเดมสวอยเก a k l j u ผมหาตั๋วรถของผมไม่พบเนนไนเดมสวอยว v o z นิเซคุณของคุณทีทวอยคุณหากุญแจของคุณเจอไหม Si n าเช l svoj k l j u คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Si n าเช l svojo v o z o v n i c เขา ของเขา On njegov คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหนอ l i veš, kje j เนียโก v k l j คุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน Ali veš, kje je njegova vozovnica? เธอ ของเธอ Ona, njen. เงินของเธอหาย Njenega denarja ni več. และบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วย In j e n e kreditne kartice tudi ni več เรา ของเรา Mi naš คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย Naš dedek je bolan คุณย่า คุณยายของเราสุขภาพดีาชาบาบิ i ซ a เยส d ราวาคุณหนูของหนูวีวาชเด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนัต r o c ี kje je vaš อชีเด็ก ๆ คุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนอทรอซีคีเยวาชามามี